i vas na takvaluk, na bogobojaznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, i to onako kako se Allaha subhanahu wa ta'ala treba bojati. Allah subhanahu wa ta'ala nas podsjeća na sebe i naređuje, mu, i naređuje nam da ga se bojimo i podsjeća nas na dan kada ćemo se njemu vratiti i račun polagati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون i bojte se dana kada ćete se Allahu vratiti i bojte se dana kada ćete se Allahu vratiti i kada će svaka duša i kada će svako biti isplaćen prema onome što je zaradio kada će svakome biti plaćeno onako kako je zaradio i nikome neće biti nepravda učinjena draga moja braćo tako je malo onih koji ozbiljno shvataju ovaj Allahu poziv i koji ozbiljno razmišljaju o susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala i koji ozbiljno razmišljaju o tom danu danu suđenja i ozbiljno se za njega pripremaju danu ozbiljno se pripremaju za dan u kojem će svako svoj teret o svom vratu nositi u kojem će svako biti nagrađen ili kažnjen prema onome što je sam radio u kojem niko tuđi teret i ni za koga neće ništa moći ponijeti i nikome ništa neće moći pomoći u kojem će svako doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala izmišljajući i dovijajući se i braneći se i tražeći izgovore i ispirke. Ali, draga braćo, i ispirke, ispirke i izgovora i odbrane neće naći osim onaj ko se toga dana još sad bude bojao. U džennet neće ući niko osim onoga ko se za taj džennet bude pripremao i njemu se nadao. A od džehennemske vatre se neće spasiti niko osim onoga koje se bude bojao, koje se bude bojao i radio da se od nje zaštiti. Zaista je ulazak u džehennem sigurna stvar za svakog od nas. Uopšte nije upitno. Sigurno će svako od nas u džehennem uvući. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا Allah je odredio konačno odredio da ćete svi u nju ući. Znači ulazak je siguran, ali je upitan izlazak. Ko će nakon toga što svi budemo dovedeni pred vatru i svi u nju budemo uvedeni, ko će nakon toga biti iz nje izveden? Dragi moj brate, gdje je taj strah od ovog strašnog ulaska u džehennem, koji nam je svima zagarantovan? Gdje je ta nada da će taj ulazak i rad i borba da taj ulazak bude što kraći i što bezbolniji? Kaže Musa ibn Sa'ad Kunna idha jelesna ila Sufjan كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه kaže Musa ibn Sa'ad kad bismo sjedili kad, kod Sufjana Kad bismo sjedili sa Sufjanom, osjećali bismo se kao da je džehennemska vatra već se spustila na nas i već nas okružila. Zbog toga što smo na njegovom licu i u njemu vidjeli strah i uznemirenost, usplahirenost. Osjećali bismo se, kad bi sjedili kod Sufjana, kao da se džehennemska vatra već oko nas nadvila. onaj ko se boji za nešto da će mu promaći ili da će ga zadesiti, on porani i požuri. On porani i požuri. Zato i ova danas opomena i napomena je onima koji se boje da porene i požure, jer onaj ko porani i požuri postići će i stići će ono, istići će ono što želim Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala onima koji postignu džennet šta će reći kakav na njihovom jeziku šta su rekli i šta će reći قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Reći će oni koji uspiju, koji se na vrijeme budu bojali i koji budu spašeni, reći će, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo već prije u svojim porodicama strahovali. Strahovali. Nismo se osjećali sigurno. Bojali smo se. Mi smo već prije u svojim porodicama strahovali. Pa nam se Allah smilovao, pa nam je Allah dao svoju blagodat i zaštitio nas džehennema, zaštitio nas vatre. Mi smo ga prije dozivali. Mi smo Allaha subhanahu wa ta'ala još prije dozivali i dobili mu. Obraćali mu se, obožavali ga i pokoravali smo mu se. Mi smo ga prije dozivali, zaista je on dobročinitelj i samilostan. Draga braćo, dozvolite mi da danas pročitam dio onoga što se nalazi u Kur'anu i u sahih hadisima od upozorenja, od zaplašivanja i zastrašivanja Allahovom prijetnjom, Allahovim džehennemom, vatrom, ognjem onima koji su poricali i onima koji su bili u gafletu i onima koji nisu dovoljno davali od sebe i ozbiljno se trudili da budu spašeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhel ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa kuduhan nasu wal hijara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة, ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون O vjernici, o vjernici, Allah nas doziva našim najdražim svojstvom. O vjernici, bojte se vatre, čije će gorivo i ljudi i kamenje biti. Bojte se vatre čije će ljudi i kamenje, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, nad kojima će bdici, bditi snažni i okrutni meleci. Nad kojom, bojte se vatre nad kojom će bditi okrutni meleci i snažni meleci koji se neće opirati Allahovim naređenjima i koji će izvršavati sve što im Allah naredi. Sve što im bude naređeno, oni će to izvršavati. Oni će to izvršavati. Kaže Hasan al-Basri, rahmetullahi alejhi, Wallahi ma saddaqa abdun bin nari, illa daqat alayhi al ardu bima rahubat, وإن المنافق لو كان النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتجهم في دركها كاجي حسن الباسي رحمة الله عليه تكومي الله neće niko povjerovati وجهنم džehennem neće niko povjerovati u a da mu zemlja ne postane tjesna bez obzira koliko bila prostrana. Postaće mu tjesna. Bez obzira koliko zemlja bila prostrana. Wallahi, tako mi Allaha, neće mu nafik povjerovati u vatru i kaznu vatrom, makar ona bila iza njegovih leđa sve dok ne bude bačen u njene dubine. Sve dok ne bude bačen u njene dubine. Zaista, tako mi Allaha, čovjek nije upozoran ni na što gore od ove džehennemske vatre. Nije mu stiglo veće upozorenje na težu i goru stvar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فأنذرتكم نارا تلظى upozoravam vas na rasplamsalu vatru la yaslaha illa al-ashqa u koju će ući samo nesretnici alladhi kadzaba wa tawalla koji će poreći koji poriču i okreću glavu koji poriču i okreću glavu Znajte, draga moja braćo, da zastrašivanje vatrom i prijetnja vatrom nije zaobišla čak ni meleke. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Ako od njih bude rekao ja sam Bog pored Allaha subhanahu wa ta'ala mi ćemo ga kazniti jehennemom mi ćemo ga kazniti vatrom ovo je prijetnja vatrom mi ćemo ga kazniti vatrom tako mi kažnjavamo zulumčare tako mi kažnjavamo zulumčare isto tako prijetnja vatrom i upozorenje na vatru nije zaobišla ni poslanike Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا I nemoj obožavati uz Allaha subhanahu wa ta'ala nikoga više, pa da budeš bačen u džehennem, prekoran i daleko od Allahove, Allahove milosti. Draga moja braćo, Bojimo se vatre. Bojimo se Allahove prijetnje. Bojimo se vatre koja je simbol najžešće kazne. Bojimo se vatre koje se najviše plašimo još na Dunjaluku. Bojimo se vatre čija nam je patnja najodvratnija još na Dunjaluku. Rane i opekotine od vatre su nam najteže još na Dunjaluku. Zato nas Allah subhanahu wa ta'ala da bi što upečatljivije pala ta prijetnja na naše srce, podsjeća vatrom i prijeti vatrom. Podsjeća na vatru i prijeti nam vatrom. Bojte se, draga moja braćo, džehennemske vatre, makar sa pola hurme, kako stoji u hadisu makar sa pola hurme, makar sa lijepom riječju koju ćeš uputiti svome bratu. Mojbo se, draga moja braćo, i radimo, ne bili bili spašeni od te vatri. Zalike yukavvifu Allahu ibada. Ja ibadi fettakun. To je ono čime Allah subhanahu wa ta'ala prijeti svojim robovima čime zastrašuje svoje robove ja i badi fattakun o robovi moji pa bojte se pa bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala zaista je džahennem najgore mjesto koje se može spomenuti i zamisliti zaista je džahennemska vatra i zaista je džahennem najteža i najgora patnja zaista je džahennemska vrelina opaka i nepodnošljiva zaista je džehennemska dubina ogromna. Kada bude bačen i kada bi bio bačen kamen u džehennem, padao bi 70 godina bez da dođe do njegovog dna. Zaista je džehennemska kazna vječna. Zaista je džehennemska kazna vječna. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladine kefaru bi ajatina Se nuslihim nara Kullama nadiđet džuluduhum Beddelnahum džuludan gajraha Lijedhukul adab I kada god im njihove, oni koji, budu nevjero, koji ne budu vjerovali u naše ajete, mi ćemo ih u džehennem baciti. I kad god im kože izgore, mi ćemo ih drugim kožama zamijeniti vječna kazna. Kad god im kože izgore, mi ćemo ih drugim kožama zamijeniti, li je dhukul adab, da bi osjetili patnju, konstantno osjećali patnju. Zaista će džehennem lije da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji će biti od džehennema spašeni. Zaista će džehennem lije priželjkivati kraj i smrt ali nema bježanja nema mjesta gdje se može otići a nema ni smrti وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكِ Kala innakum makithun. I dozivaće, o Malik, nek tvoj gospodar učini da već jednom umremo. A on će reći, ma e vi će, vi ćete tu vječno boraviti. Vi ćete tu vječno boraviti. boravit. Lë kad gjina bil haqi, walakin në ekthera kum lil haqi karihun. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Mi smo vam slali istinu. Dolazili smo vam sa istinom, ali je većina vas mrzila istinu. Ali je većini od vas istina bila odvratna. Draga moja braćo, zaista će džehennem biti napunjen. Biće pun. Čime? Čime će Allah subhanahu wa ta'ala napuniti džehennem? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ja sam već istinu davno rekao ja sam već istinu rekao da ću napuniti sigurno napuniti džehennem džinima i ljudima zajedno džinima i ljudima zajedno draga braćo džehennem će biti pun džina i ljudi kojih ljudi nekih ljudi nekih mimo nas ili da nas Allah sačuva neko, nekima od nas treba ovo pitanje postaviti. Džehennem će biti pun. Mora biti pun. Jesmo li mi sigurni da mi nećemo biti dio džehennemskog goriva? Teško svakom mušriku, teško svakome ko se uzoholi i ko nepravdu čini, teško svakome ko ne vire u Allaha subhanahu wa ta'ala i ko ne postiče na udjeljivanje i, hran, i hranjenje miskina. Teško svakome ko ne bude klanjao, obavljao pet dnevnih namaza i koji ne bude hranio sirotinju i koji bude sa besposličarima besposličario. Teško onome ko bude sa besposličarima ulazio i raspravljao sa njima o besposlicama teško svakome onome ko bude poricao sudnji dan, sve, teško svakome notornom pijanici, teško svakome ko prekida rodbinske veze, teško svakome ko vjeruje u sihr, teško svakome ko se uznosi i hvališe, teško svakome ko gibeti i prenosi tuđe riječi, teško svakom onome ko nosi odjeću ispod svojih članaka, teško svakome ko svojom rukom slika i vaja i pravi kipove, teško svakome ko je licemjerno učio Kur'an, bio alim i bio muđahid, naređivao je ljudima ono što sam nije radio i govorio ono što sam nije radio, kada su podsjećali ljude takvi učenjaci i muđahidi i takvi učači onda su to činili na grub i osoran način osorno su to radili kad su opominjali ljude a kad su bili sami opominjani podigli nos i naljutili se dvije vrste kadija će biti u džehennemu onaj ko bude sudio nepravedno i onaj koji bude sudio iz neznanja oni koji budu jedi, jeli tuđe i metke bespravno oni će isto tako osjetiti džehennem oni koji bespravno budu jeli i metke je tima neće ništa drugo jesti osim vatru džehennemsku oni koji budu jeli kamatu kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kullu jasadin nabata min suhtin fan naru awla bihi svako tijelo koje se zasnuje i naraste od harama najpreče je da izgori u vatri kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sharru nasi manzilatan inda Allahi man tarakahu nasu ittiqa'a fuhshihi najgori čovjek kod Allaha subhanahu wa ta'ala je onaj koga ljudi ostave iz straha od njegovog bezobrazluka, iz straha od njegovog zla, bojeći se njegovog zla i njegove vulgarnosti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, draga moja braćo, da mi se smiluje a i vama i da nas sačuva džehennemske vatre. Ovo su neke vrste Allahove kazne, i neki načini Allahovo kažnjavanja i ovo su neki od onih koji će osjetiti tu Allahovu kaznu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini da ne budemo od ovih vrsta koji će osjetiti žestinu džehennemske vatre. Zato, draga braćo, bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala, bojimo se Allahove prijetnje vatrom, bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala, zaista kako stoji u hadisu u džehennem neće ući čovjek koji bude zaplakao iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala u drugom hadisu stoji da ono oko koje bude budno stražarilo na Allahovom putu neće da ga neće doteći dotaći džehennemska vatra draga moja braćo Što više tražimo zaštitu od džehennemske vatre. Što više tražimo zaštitu od džehennemske vatre i na svakom koraku i na svakom namazu i u svakoj svojoj dovi. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma sa'ala rajulun muslimun al-džennete thalathan illa qalat al-džennetu Allahumma adkhilhu al-dženne." Neće čovjek musliman tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala zatražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala tri puta da ga uvede u džennet a da džennet neće reći gospodaru uvedi ga u džennet isto tako ولا ولا استجار رجل مسلم من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني neće čovjek musliman zatražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala tri puta da ga sačuva od džehennema a da džehennem neće reći gospodaru sačuvaj ga od mene Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر إخواننا المجاهدين الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك الموحدين نصرا مؤزرا وانصرهم نصرا عاجلا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلبين اللهم انصرهم في كشمير وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وسائر أعداء الدين ومن سار على دربهم وأحبهم وفضلهم على المؤمنين اللهم أقم على الجهاد واقمع أهل الزيغ والفتنة والفساد وانشر رحمتك علينا وعلى بلاد المسلمين اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن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 Zatim, draga moja braćo, obzirom da nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao ovaj dunjaluk i obasuo nas nebrojenim blagodatima na njemu i dao nam i metak pa smo se u njemu počeli natjecati a to je ono čega se poslanik sallallahu alaihi wasallam za nas bojao obzirom da nas je Allah subhanahu wa ta'ala toliko počastio svojim blagodatima da smo odavno zaboravili šta znači nemat da smo odavno zaboravili pravo značenje riječi glad i da je to daleko, toliko daleko od nas da i kad se dobro napregnemo ne možemo da zamislimo šta je to. Ne možemo uopšte da se sjetimo šta je to. A najodabraniji čovjek koji je hodio po, po ovoj planeti je na svoj stomak vezao kamen zbog gladi koja ga je mučila i tištila. Najodabraniji čovjek bi ustajao i pitao svoju ženu Aishu radijallahu anha, ima li šta za doručak? Pa kad bi odgovorila da nema ništa, smireno bi nastavio i rekao, dobro, u redu ja danas postim. Ako nemam šta, jesti onda će ja danas postiti. Allah subhanahu wa ta'ala je na nas kao generacije iza onih odabranih generacija obasuo svoje blagodati, dunjaluške blagodati nebrojene blagodati i uživanja dunjalučka uživanja toliko da smo se mi na ta dunjalučka uživanja toliko navikli te da smo se počeli i na njih žaliti i na ovo stanje kukati i govoriti kako nam je teško. Toliko su naša srca otvrdla da su nam i blagodati postale teške i da smo i na njih počeli kukati. Stoga, draga moja braća, stoga što su naša srca umrtljena time, stoga je potrebno da se još koji put sjetimo prave kazne i pravih patnji koje čekaju one koji se nasjete na vrijeme. Da se sjetimo Allahove vatre kojem Allah subhanahu wa ta'ala prijeti. A o njoj smo već prije nešto govorili. Vatre kojem Allah subhanahu wa ta'ala prijeti koju je Allah subhanahu wa ta'ala potpalio hiljadu godina sve dok nije pobijelila a zatim je ložio hiljadu godina sve dok nije pocrvenila a zatim hiljadu godina sve dok nije pocrnila i džehennemska vatra je crna od svoje žestine i njen dim je smrdljiv i nepodnošljiv volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti džehennemske kazne zaista je džehennem kuća najvećeg poniženja kuća u kojoj će oni koji u nju uđu osjetiti najveću sramotu i najveću kaznu, najveći azab i najveći gubitak. Najveći poraz je da čovjek bude bačen u tu vatru. Zaista je to kuća u kojoj se ne čuje ništa drugo osim razbuktale vatre i osim krikova i stenjanja i plača i smrtnog hrobca. I vječno tako. Zaista je to kuća čiji stanovnici su nesretni i jadni i bjedni. Zaista je to kuća čiji stanovnici će se vječno kajati i vječno plakati. Zaista je to kuća čiji stanovnici će biti vezani okovima za njihove vratove i njihove ruke. Zaista će vatra obavijati njihova tijela i njihova lica. Njihovo piće će biti ključala voda koja će topiti njihovu ponutricu od koje će se topiti njihova ponutrica i sve ono što je u njoj. Njihovo jelo će biti plodovi prokletog drveta. Njihovo jelo će biti drvo za kum, čiji plodovi će ključati kao što ključa kovina, kao topljeno, topljeni metali, kao topljeno željezo. Ključat će u njihovim utrobama. Stanovnici vatre će dobiti i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala za smrt ali smrti neće biti molit će Allaha subhanahu wa ta'ala da, izla, da ih izvadi iz te kazne pa im dova neće biti primljena i neće im biti dozvoljeno da govori i da moli na kraju će tražiti da im se umanji od kazne makar jedan dan od vječnosti makar jedan dan od vječnosti. A šta je dan u odnosu na vječnost? Zamisli, dragi brate, da vidiš džehenemlije kako se vuku po džehenem dok im lica, dok s njihovih lica spada koža i dok njihove kosti ostaju crne i vidljive ispod njih. Zato je pravi uspjeh da se čovjek uspije spasiti od te kazne. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kullu nefsin da ikatul maut Wa innama tuvafavna uđurakum jaumel qiyama Femen zuhziha anin nari Wa udhila al džennete faqad faz Wa mal hajatu dunja illa mata'u al gurur Svaka duša će smrt osjetiti A vi ćete na sudnjem danu pravom plaćom biti isplaćen. Tek na sudnjem danu će vam biti istinska isplata. Femen zuhzihani nari i ko bude spašen od vatre i uđe u džennet fekad faz taj je uspio. To je pravi uspjeh. To je mjerilo uspjeha i neuspjeha. Ko se spasi od vatre i u džennet uđe, taj je uspjeh. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور a jel dunjaluk išta drugo osim varljivo varljivo naslađivanje zatim kada se kako stoji u brojnim hadisima dovede smrt u liku sivog ovna pa se prekolje pa se prekolje pa džahenemlije kad to vide izgube u, nadu u smrt Dota su se nadali da će jednom prestati, da će umrijeti, priželjkivat će i smrt, pa će izgubiti nadu da će ikad smrt doći. Pazite, nadaju se smrti, nakon što su na Dunjalu komrzili smrt i bilo kakvu pomen o smrti. I nisu podnosili sjela na kojim se spominjala smrt i na kojim im se opominjala na smrt. Na sudnje danu će priželjkivati smrti. pa kad ta smrt bude preklana, izgubit će nadu. Izgubit će nadu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمَ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا toga dana će nevjernici gristi svoje prste grišće svoje prste od silnog kajanja grišće svoje prste i reći da sam Bog dom za poslanikom pravim putem krenuo teško meni da sam Bog dom odnosno da nisam Bog dom toga i toga za prijatelja uzeo on je me od zikra, od Kur'ana odvratio nakon što mi je došao. Zaista, šeitan uvijek čovjeka ostavlja na cjedilu. Zaista šeitan uvijek čovjeka ostavlja na cjedu. Od Ebu Hurerata radijallahu anhu se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem La jeduhulu ehadun el džennete illa urije mat'adahu minan nari lau asa' li yazdada shukra ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem niko neće ući u džennet a da mu neće biti pokazano mjesto u džehennemu koje bi ga slijedilo da nije bio dobar da je bio loš da nije vjerovo zašto? da bi još više zahvaljivo Allah subhanahu wa ta'ala na džennetu i na blagodatima u džennetu znači kogod uđe u džennet vidjet će mjesto u džehennemu koje je bilo pripremljeno za njega da je da je bio nevjerni Isto tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem s druge strane niko neće biti uveden u džehennem, u džehennemsku vatru, a da mu neće biti pokazano mjesto u džennetu koje mi je bilo pripremljeno da bi to bila još veća veće kajanje, još veća tuga za njega. Biće uveden u džehennem, a onda će mu biti pokazano mjesto u džennetu koje je bilo pripremljeno za njega, da je htio se pokoriti i krenuti pravim putem i to će još više povećati njegovu patnju zaista će džehenemlijama biti stavljeni okovi na vrate i na njihove na njihove vratove i na njihove ruke i bit će grupno vezani i sastavljani i bacani u vatru da bi to povećalo njihovu, njihovu patnju zatim će biti obučeni u odjeću od vatre, a kad požele kad požele vode da se napiju, bit će napojeni ključalom vodom i topljenim metalima, bit će napojeni sukrovicom i gnojem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتقشى وجوههم النار toga dana ćeš vidjeti zulumčare da su zajedno grupno u okove vezani njihove košulje će biti od katrana a njihova lica će vatra obavijati kaže Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu inna a'tadna li zalimina naran ehata bihim suradikuha mi smo zulumćarima pripremili vatru čiji će ih dim obaviti wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashfi al wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa a ako zatraže pomoć biće im data pomoć kovinom topljenim bakrom time će biti napojeni od čega će im lica sagorjevati loše li je to piće i zlo li je to i teško li je to boravište ونادى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 Pa će dženetli odgovoriti, zaista je Allah zabranio, haramom učinio to kafirima. Zaista je to Allah subhanahu wa ta'ala haramom učinio kafirima. Džehennamska vatra je žestoka. Innaha ledva, nazaata li šava, tad'u man adbara wa tawalla, وجمع فأوعى zaista je to razbuktala vatra razbuktala vatra koja kida dijelove tijela koja kida dijelove tijela u tefsiru od Ibn Abbasa se spominje da je nazaata li ševa znači da će od nje od njene silne vreline spadati koža sa glave spadati koža sa glave nazaatel li shawa tad'u man adbara wa tawalla i ta vatra će progovoriti i dozivati onoga koji se okrtao i izbjegavao wa jama'a fa awa i koji je grabio koji je grabio i sakupljao to je vatra koja ništa ostaviti neće la tubqi wa la tazar ništa ostaviti neće znači od siline i žestine i visokih temperatura će spadati koža i odvajati se meso i mišići od kostiju i krv. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam u opisu vatre, u opisu džehennemske vatre, kaže narukum džuzun min sab'ina džuz'a min nari džehennem. Ova vatra na dunjalku ova vaša vatra koju vi znate je 70. dio džehennemske vatre. Ova dunjalučka vatra, znači najvisočija temperatura koja se može razbiti na dunjaluku, je 70. dio džehennemske vatri. Zatim kaže poslanik sallahu alaihi wasallam u opisu stanovnika vatre, kakvi će biti? Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam dirsul kafiri au nabuhu misle uhud očnjak kafira ili njegov kucnjak je biće veličine u džehennemu biće veličine uhuda planine uhud zatim kaže ma bejne men kibejl kafiri fin nari mesiratu thalatata ijamin lir rake bil musri između dvije plečke kafira u vatri će biti kao tri dana hoda za brzog jahača. Tri dana hoda za brzog jahača. Zato kada se govori o stanovnicima vatri na kraju ajeta kaže Allah subhanahu wa ta'ala fama asbarahum ala nar i koji je i šta ih je učinilo da tu vatru, takvu žestoku vatru podnose i moći će da je, da je podnosi. Od Ebu Hurerata radijallahu anhu se prenosi da kaže bili smo sa poslanikom sallahu alaihi wasallam kad je se čuo jedan zvuk jedan zvuk pa je pitao poslanik sallahu alaihi wasallam e te drune ma hada kulna Allahu rasuluhu a'lam kala hada, kala hada hađarun rumije bihi fin nari mundhu sebaine harifa fe huo jehvi fin nari l'an hatta إذا intaha hatta intaha ila qariha كاج أبو هريرة da je poslanik sallallahu alaihi wasallam pitao a znate li šta je ovo što je se čulo pa su rekli ne, Allah i njegov poslanik najbolje znaju pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam to je kamen koji je bačen u vatru prije 70 godina i čitavo vrijeme leti sve dok nije pao na njeno dno sada sve dok sada nije pao na njeno dno. Kaže u drugom hadisu poslanik sallahu alaihi wasallam inna ahvana ahli nari adaban man lahu na'lani wa širakani min nari jagli minha minhuma منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه ahvanuhum عذابا kaže u hadisu da je naj najblaža patnja stanovnik koji će najblažu stanovnik džehennema koji će najblažu patnju u džehennemu imati je onaj koji će imati vatrene papuče sa kajšićima od vatre imaće vatrene papuče to je najblaža kazna od tih vatrenih papuča će mu ključati mozak kao što lonac s vodom vri i ključa. I on će misliti da niko težu patnju ne podnosi od njega. A on je najmanje kažen, on najblažu kaznu izdržava. Zatim kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, Inna minhum men ta'huduhu naru ila ka'bejhi, wa minhum men ta'huduhu naru ila حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه وفي رواية إلى ترقوته kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem od džehennemlija će biti onih kojima će vatra dosezati do člankova a drugima će dosezati do pojasa a trećima će dosezati do dovrata a trećima će vatra dosezati do vrata zato draga braćo dok smo još živi i dok još ova šansa koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, ovaj naš jedan jedini život koji imamo, dok je još pred nama, požurimo da je iskoristimo, požurimo da se pokajemo, dok još imamo vremena za kajanje i dok još kajanje vrijedi i koristi, požurimo da se pokajemo i te obu učinimo dok to vrijedi i koristi, jer sutra kada duša napusti tijelo i kad dođemo na sudnji dan svi ćemo se kajati ali tada kajanje neće vrijediti i neće ništa koristiti kaže Allah subhanahu wa ta'ala ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين I da ti je da vidiš kad budu pred vatrom zaustavljeni kako će govoriti da nam je bilo da se vratimo pa da ne poričemo Allahove dokaze i da budemo vjernici pa da ne poričemo Allahove dokaze i da budemo vjernici. Reći će, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون reći će gospodaru naš, naši prohtjevi, naši čeifovi su nas savladali. I to nas je učinilo da zalutamo, da budemo narod zalutali. Gospodaru, izvedi nas sad izvatre, pa ako poslije toga zalutamo, onda smo mi prema su, sebi zulom učinili, na to će im gospodar odgovoriti, falah saufiha, wala tukerlimu, reći će, uđite i ostanite u njoj poniženi i nemojte mi ništa govoriti. I nemojte mi ništa govoriti. Zato, draga braćo, prije nego dođu ovi trenuci, požurimo sa taubom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u džennet. Gospodaru u džennet nas uvedi. Gospodaru u džennet nas uvedi. Gospodaru u džennet nas uvedi. Gospodaru spasi nas od vatre. Gospodaru spasi nas od vatre. Gospodaru spasi nas od vatre. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر إخواننا المجاهدين الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر عباد عبادك الموحدين نصرا مؤزرا ونصرا عاجلا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في فلبين وفي قشمير وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي فلسطين اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وسائر أعداء الدين ومن سار على دربهم وأحبهم وفضلهم على المؤمنين اللهم أقم علم الجهاد وأقمع أهل الزيغ والفتنة والفساد وانشر رحمتك علينا وعلى بلاد المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منها واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة